Prije nego počnemo govoriti, ja svakako moram da kažem da je imeni žao zbog toga što je naš uvaženi doktor Štulanović otkazao svoj dolazak i ubijeđen sam da večeras da je on tu, vi bi sigurno slušali mnogo kvalitetnije izlaganje. Ali, kada nema vode, vi znate kako je pravilo u šerijatu, onda se uzimate jemu. Pa, Bože moj, klanjac se mora, muharema nema, ima ko ima. Prije nego počnemo konkretno govoriti o ovoj tematici koju sam ja naslovio islamom do ponosa i kvaliteta. Želio bih da spomenem samo nekoliko napomena jer su nam one veoma bitne zbog populacije koja sluša ovo predavanje, a i kako bismo ako Bog da što bolje shvatili izlaganje. Prva stvar, braću moja draga, ja sam danas razmišljao koji primjer da navedem, pa su mi nampale naše markale. Vi svi znate šta se desilo na markalama onog tužnog dana, 92. 95. Namjerno sam uzeo ovaj primjer iz razloga da se posjetimo samo onog dana kada je Sarajevo i cijela Bosna bila izložena agresiji. Bila je izložena i svi ljudi na kraju krajeva koji su voljeli Bosnu, a naročito oni koji su za sebe kazali da su muslimani bili su na nišanu. Ja sam ubijeđen, a molim Allah da mi oprosti ako pogriješim, da velik broj ljudi koji je poginao, poginuo od tog dana na Markama možda nikada nije klanjao, ali je ubijen. Šta želim da kažem? Braćo moja draga, kada nastupe sibeti i ratovi, naročito ako su u pitanju ratovi protiv muslimana, tada se ubija svako ko ima muslimansko ime. Ne gleda se da li klanja, da li posti. Ne gleda se li bio na hađu, samo se gleda u ličnu kartu kako mu je ime. Zato večeras ovo što kažemo, možda će neko kazati, možda je to malo i preteška tema. Možda ima neki ljudi ovdje kojima treba nešto, hajde da kažemo, manji, jednostavniji, lakši, da se ne zagrcnu. Ali govorimo ovo, obraćamo, moja draga, i obraćamo se zato što smo mi jedan dio ummeta jedan dio umeta muslimana i sigurno moramo govoriti o ovoj tematici. Bez obzira da li mi bili spremni ili ne. Jer nas naši neprijatelji ne pitaju jesmo li spremni. Oni kada ubijaju, ubijaju redom. Zato moramo govoriti o kvalitetu, moramo govoriti o ponosu. Također, molio bi vas u ime Allaha subhanahu wa ta'ala da ove riječi koje čujete večeras doživite kao riječi nekoga ko vas voli. Riječi vaših prijatelja. Nemam za cilj da nekog prozivam, niti da nekoga omalovažavam, nikako, tako mi Allaha. Već imam cilj da otvoreno govorimo o stanju ummeta. A svako neka se prepozna gdje je u rečenici ko je i šta je. Koliko je dao, koliko daje i koliko će davati za ummet. I zadnja stvar, vidjet ćete, kroz ovo naše druženje, spomenut ćemo mnogo toga, a na nama je da se preispitamo. Gdje smo mi od onoga što se govori? Vidjet ćete nekada ćemo govoriti i o faktorima koji uzrokuju dekadenciju muslimana, a na nama je da se preispitamo da li mi slučajno potpadamo u neku od tih vrsta? Govorimo, znači, braćom i sestre, noće su o jednom velikom problemu ummeta, a to je slabost. Muslimani su nekada važili za ozbiljan faktor na svjetskoj sceni. Dok danas, iako su jedan od najbrojnijih naroda na planeti, Niko ih ne pita ništa. Niko ih ne pita ništa, njihova riječ je najjeftinija, njihova krv je najjeftinija, njihova čast je najjeftinija. Zato ćemo večeras govoriti samo o jednom segmentu islamskog ummeta i njegovog problema jeste što muslimani u svojoj slabosti Jednostavno prepustili su se vjetrovima. Velik broj muslimana jednostavno ako bi mogli kazati da on one čemu razmišlja, onda ćemo vidjeti da je muslimanima nešto najbitnije kvantitet, bez kvaliteta i bez ponosa. Evo nekoliko pokazatelja, a na nama je, kao što smo spomenuli na početku, da se preispitamo. Evo nekoliko pokazatelja koji nam pokazuju da je stanje umeta više nego alarmantno, a mi smo, kao što sam kazao na početku, sastavni dio ummeta. I mora da razmišljamo o tome. Pogledajte samo tu ljenost u ummetu. Toliko su muslimani ljeni da u velikom broju slučajeva njima je teško da se bore za svoja lična prava, a li da razmišljaju o ummetu. li da razmišljaju kako dostaviti ljudima, cijelome svijetu, Americi, Australiji, islam. Velik broj ljudi smatra da se to njega ne tiči. To je pitanje nekog tamo hođe u džamiji, nekog efendije, nekog muftije, kao da on nema nikakve veze sa tim. Kullukum ra'in, wa kullukum mes'ulun an ra'ijetihi. Svi ste vi odgovorni i svi ćete biti pitani za svoje podaništvo Znači, braću moja draga, jedan opasan problem danas u umetu jeste ljenost. Zamislite, evo hvala Allahu, ima nas ovdje u sali lije broj. Ali, da je došla kakva pjevaljka tamo iza Drini, odazlalo bi se bošnjaka u hiljadama, pa i desetinama hiljada, pa i stotinama hiljada. Da smo zovnuli na kakvu gozbu, na kakvu proslavu, na kakvo pečenje. Vidjeli bi, zajazilo bi, tu ne bi se moglo ući. Ali kada je u pitanju govor o vjeri, kada je u pitanju slušanje doktora Štulanovića, nek Štulanović vazi tamo mi, nemam ja vremena za to. Možda ima utakmica, pa ne možemo ostaviti utakmicu da bi slušali čovjeka koji je trebao prijeći 350 km da dođe ovdje da se obrati u ovoj publici. Šta je to? To je ljenost, ništa drugo, braćo moje draga. <clears throat> Drugi faktor koji nam ukazuje na prisustvo ove opake bolesti u umetu, vidjet ćete, mnoge stvari mi o tome ne razmišljamo, ali su prisutne na terenu. Problem ummeta je što sljedbenici ummeta ne žele da postignu potpunost, savršenstvo. Zadovoljni su da budu upljeni. Pogledajte nas, sve nas, ne izuzimajući ni predavača. Ko nam osporaje da u datom segmentu našeg života postanemo savršeni? Ali mi to ne želimo, što ukazuje na našu bolest, i kada imate stotine i hiljade i milijone ljudi koji ne žude ka savršenstvu, to je već problem. Pogledajte nas, koliko je kurseva samo koji se organiziraju engleskog, informatike, ovoga, onoga, ko je upisao? To je jedna stvar gdje možeš postati savršen, ali ne želiš. Ko ti brani da ostaviš neke negativnosti i pošasti koje imaš pri sebi? Ko ti brani da ostaviš gledanje onoga što je sporno? Ko ti brani da očistiš svoj jezik od laži? Ne brani ti niko. Ali je problem u nama što ne žudimo da postanemo savršeni. Zato kaže arapski pjesnik وَلَنْ أَرَ عَيْبًا فِي عُيُوبِ النَّاسِ كَعَيْبٍ نَا كَنَقْسِ الْقَادِرِينَ عَلَى التَّمَامِ Ja nisam vidio veću sramotu kod ljudi od te da ljudi imaju mogućnost da postaju savršeni, normalno dunjalučki, a oni to ne želi. Mi imamo mogućnost u mnogim stvarima da budemo savršeni. Ko nam smeta da naučimo učiti Kur'an? Nikom. Mi sami sebi smetamo. Ko nam smeta da budemo dobri prema svojoj ženi i prema svojoj djeci? Niko. Ali mi ne želimo da se popravljamo. I kada imate takvo jedno društvo, pojedince u društvu svako krnjav, onda tu se stvara veliki problem na terenu. Pogledajte, braćo moja draga, mi imamo potencijale. Nemoj da mislite da mi ne žudimo ka saživju zato što nemamo potencijale. Imamo Allahami. Pogotovo u našoj djeci. Dođe ti neko, počne čovjek dijetu svome, u šestoj ili sedmoj godini kaže, hajde sine, počne učiti Kur'an. Ma nemoj ga, kaže, mlad je, rano mu je tamo, vamo, dobro. Je li ranomu, je li mlad? On zna već 58 igrica od A do Ž, zna svaki kamenčić u noj igrici, svaki bonus, gore, dole, skoči, tamo, vamo. Ljudi koji fakultet završi ne tu priču. Upitaš ga za sve igrače Brazila, Francuske, Engleske, Njemačke, Makedonije, Bulgarije, sve živo zna. Broje kopačke, broje desova, ko je na klupi, koliko je plaćen, kad je došao, kad je ošao, sve zna. A pitaš ga daj nabroj mi deset ljudi kojima je običan džennet. Šta kaže džennet? Trebaš mu pojasniti šta je termin džennet. Kamo da ga pitaš, onda daj mi tih deset ljudi, njihova imena, prezimena, njihove osobine. Nema. Znači imamo potencijal, ali nismo taj potencijal usmjerili tamo gdje treba. Također, ovdje vezano, iako rekao sam na početku, ja vam govorim ovo kao prijatelj. Doživite ovo kao, ako bude kritika, kao kritika prijatelja. Jer pravi prijatelj ti je onaj koji kada te vidi da griješiš, kaže ti, brate, halal to je greška. Nije prijatelj. Ako imaš čovjeka i družiš se sa njim 50 godina i nikad ti nije ukazao na tvoju negativnost, to ti nije prijatelj. Prijatelj je onaj koji želi da s tobom se uzme za ruku i uđe u džennet. I da sve tvoje negativnosti koje imaš, da ti ukaže na njih da se popraviš. To je prijatelj. Sjetite se samo onog rata. Ja ga se ne volim sjećati. Ali moramo pouku uzeti iz toga. Kada pogledate jadno stanje tih bošnjaka, kada vidite tamo u Foči, kada vidite u Višegradu, stotinu bošnjaka vode dvojica četnika i ubijaju ih kao što danas ubijaju kokoši i niko ne podiže svoj glas od tih ljudi koji su zarobljeni. I da fi šarafil mururi, fe natakna فتعم الموت في أمر حقير كتعم الموت في أمر عظيم kaže arapski pjesnik kad ideš putem u životu nemoj se zaustavljati na zemlji bolan idi do nebesa i to su nevjernici shvatili oni su još na nebesa mi idemo samo strm u vodu idemo samo u zemlju sad nas ukopavaju kaže fetamu l-mauti fi emrin haqirin kaže bolan oko smrti je isti. Ha umro u bezveznoj stvari, a umru u velikoj stvari, ti ćeš umrijeti. Pa umri ko muško. Nemoj da te konju ko i u ovaku dole u firmi. Imaj svoje ja. Reci jednom ne može. Znači, problem je u ambicijama. Ljudi su, da Allah oprosti, jednostavno došli na takav nivu. Samo kao stoka goni Niko ne razmišlja. Također, od faktora koji nam ukazuje na prisustvo ove opake bolesti, jeste što muslimani su zapostavili inovacije u životu. Rutina. I to opet na svjetskoj nekoj sceni nam daje negativne pojene. Šta muslimani proizvode bolje od nevjernika? Šta proizvode isto kao nevjernici? Mi sve kupujemo, mi sve uvozimo. I ono što ti dođe od muslimana ne kupuj, ne veda, nekvalitetno. Nima inovacija. U Japanu kad završaješ treći i četvrti srednje kažu ako već nemaš inovaciju ili opisi se za luster, prvi koji nađeš. Nemaš budućnosti, nemaš perspektive. Pogledaj našeg srednjoškolca, Bolan. Kakve njegove ambicije, kako njegovo izmišljanje, kako njegovo rad, kakav? Ma njemu je bitno da ima naušnicu, njemu je bitno da ima mobitel s kamerom, njemu je bitno da zna uzeti djevojku za ruku. To je njegovo savršenstvo, to što će ga sutra ponovo ubijati, boli njega briga bolan. Ako nam ta omladina ne ponudi nešto, oni didovi penzioneri da i Allah nagradi. Oni su svoje dali, njih treba sada njegovati, fino sa njima se ponašati. Ne možemo od njih očekivati više ništa. Omladina nosi društvo, pogledajte naši omladini. Allahom ja se bojim živjeti u ovom društvu. Ko će nam za 10, 20 godina nositi institucije? Pa pogledaj to kad vjetar puni, ne smiju sad izaći na ulicu, zima mu, trese se ko Banja Luka. Šta bi od njega bolan da ti sad mora ići na Vlašić prenošiti gore? Da se ratuje? Ma taj bolan, on pusti dobro gore, za njim pobjeće. Kamo li od čovjeka naoružanog? Pa jeste Allah nam i tako. On je u svijetu igrica, bolan, on vozi auto, čovječe, pobi nam sve po ulici zato što je igra San Andreas cijeli dan i onda kad sjedne upravo auto, koga god sretne ga. Sve ovo smiješno, ali sad bi mi trebali plakat, jer je to tako. A s druge strane, s druge strane, tamo ne treba, pozivamo se na stare generacije. Čovjeku kažeš, gdje ovako? Nemoj me, kaže, tako, moje dedo ovako. Pa dragi moj sine, tvoj dedo je živio u drugom vremenu, ti živiš u drugom vremenu. Što se onda ne povodiš za dedom, dedo nije imao auto, što si kupio auto? E, tu neću za dedom. Što ti se tvoja hanuma ne nosi kod dedina hanuma? Što ne ideš u džavlju kod tvoj dedo? E, tu je dedo s glajzom. Znači, Jednostavno, zapostavili smo inovacije u životu, razmišljanje, korištenje potencijala koje imamo. I to je na svjetskoj sceni uzrokovalo da muslimani ne vrijede ništa. Hajde sad, evo ja vam dajem svima vama. Sve na dunjavku zafrka jednog Japanca. Ne moraš ga ubijediti, moraš mu nešto slagati da ga zafrkaš, da primi islam. Ne moraš ga ubijediti. Zašto? Zato što Japanac sve gleda kroz Dolar i euro. I sve gleda kroz kompjuter, tehnologija. Kad njemu kažeš, aj budi musliman. A jel to kaže oni iz Egipta, oni prljavi? Jel to oni iz Saudijske Arabije što ne znaju čip i čips napraviti? Jel to oni iz Katra što daju par miliona maraka za futbal? Jel to oni? Jel to ovi? Jel to oni iz Bosne? Ma neću ti ja to biti. Haj zaprka jednog švabu. Ljudi gledaju islam kroz naše postupke. I kažu, vi ste muslimani, vi praktikujete islam pa ste najnazadniji narod na zemaljskoj kugli. Najveći procenat nepismenosti je danas, znate li gdje? U muslimanskim islamskim zemljama. A prvi imperativ muslimanima je bio šta? Klanjaj, nije klanjaj. Uči! To je prvi imperativ. Uči, nemoj biti neškolovan. Kada je Japanac i Amerikanac i Francuz i Švabo počeli živjeti po ikra, uči, Allah i uzdigu Kada su Bošnjaci i svi ostali ostavili ikra, Allah i ponizio. To su 1 plus 2. Nema u, Allahu i vjeri filozofiji. U Allahu vjeri je sve jednostavno skontakt. Lekad i ilaikum kitaben fi zikrukum efela taqilun. Mi vam objavljujemo knjigu, hoćete li se opametiti, u njoj je vaša slava. U toj knjizi je vaša slava. Kad su Bošni ostavili knjigu, zamotali je dobro u peškire. Ne mreš je odmotat, kad bi ti trebao taj peškir da ranjenika zamotaš. E, taj Kur'an neće to. Taj Kur'an hoće da se po njemu živi i radi i uči. I onda kad su Bošnje ostavile Kur'an, vidite kakvi su. Ne ferma ih niko, ni na kakvom aspektu. Ni političkom, ni svjetskom, ni, ni nikako. Kaže Allah poslanik alaihi salatu wasalam, <clears throat> jedne prilike sjede kod njega sahabi, hadijskoj izviljeno Buharijama, pa su objavljeni ajeti u suri El Wa وَآخَرِينَ minhum lemma jelhaku bihim Kaže Allah tabaraka ta'ala Mi smo poslali poslanika narodu, jedan od njih. Pa kaže tamo nastava kajta, kaže i oni ljudi koji vam se još nisu priključili. Što znači, bit će neko kroz istoriju ko će doći, umetu će se priključiti. Pa kaže sahabi, radoznali, Allahu poslaniće, ko su ti koji još nisu došli na scenu? A tu je bio Selman El Farisi. Kaže Allahu poslanik alaihi salatu wasalam, leu kane dinu fi thureja, lenalehu riđalu min haula. Kaže kada bi vjera bila na nebesima, a u drugom rivajetu kada bi iman bio na thureji. Thureja je ime zvijezde na nebesima. Kaže gore bi oni otišli, gore bi našli vjeru i gore bi našli iman. Zato su uspjele prve generacije što su išli do neba. Zato što su njihove ambicije tolike bile. Od tog naroda, od kojeg je Selman El Farisi imam Buharija. Imam Buharija je potrošio milion srebrenjaka koje mu je babo ostavio kao stavština sve na Allahom putu da bi sabrao hadisa Allahovog poslanika. I on nam je napisao najvjerodostojniju knjigu koju umet ima, a to je Sahihul Buhari. Taj Imam Buharija je mogao u jednoj noći, iako je bio bogataš, ustati 15 ili 20 puta kao što prenosi njegov sluga i kaže Imam Buharija je ustajao 20 puta. Ustane, upali kandilo, zapiše korist hadisa, sam što, zas, sam što legne, ugasi se, napadne u druga korist. Opet ustani, upali, napiši, zaklopi i tako. 20 puta. U nas probudite dijete dva puta na veći. Sutra čitava Bosna zna kad te vidi na ulici da, da te dijete probudilo. Ljud ko fafarona. u Buhari nije bilo teško. Zašto? Zato što je imao ambicije do nebesa. A pogledajte naših ambicija. Malo prije smo spominjali naš narod. I njihove ambicije. Također, Braću moja draga i cijeni sestri, postavimo svi sebi objektivno pitanje. Ne treba meni odgovor, ja ću sebi postaviti pitanje zajedno s vama. Šta si postigao u životu? Ko si? Šta si? Dokle ti letiš? Na kojim visinama ti letiš? Hoćeš li dozvoliti i ti da i tebe historija zaobiđe kao što je zaobišla i milijune drugih ljudi? Ili ćeš uraditi djelo zbog kojeg ćeš ući u historiju? Što je Kolumbo ušao u istoriju? Mislite vi da je bilo Kolumbu lako putovati? Znate da su oni jeli pacove kad im nestane hrani. Ali je Kolumbo putovo. Njemu nije bilo teško na šetanovom putu. Ne kažem ja otkrivanje kontinenta da je, ali kao nevjernik. Čime je ušao Nikola Tesla u historiju? Čime ćeš ti ući u historiju? Šta si uradio? Koliko vrijediš na svjetskoj sceni? Ostavi to što ti ti u svojoj kući šef. a to se ne pika. Jesi li šef u gradu svome? Šta si uradio na tom nivou? Ko te u tvome gradu zna? Kada sutra umreš? koliko će ti ljudi doći na dženazu? Hoće li ti doći ko rahmetli Ali ljudi iz krajine, iz cijelog svijeta? Zato što je bio lider, zato što je bio insan svjetskog kalibra. Ili ti neće ni komšije doći? Ko si? Šta si? Koliko vrijediš? Ako kažeš ne mogu, odmah si potpisao sebi smrtnu kaznu. Šta je razlika između tebe i Nikole Tesli, i Alije Izetbegovića i Michael Jacksona i ovoga i onoga koji su došli do nekih velikih stvari u životu, iako ne znači to što je radio Michael Jackson da je to halal, ali čovjek došao daleko. On od krvi od mesa koji ti ambicije, želja, volja. Nemoj tapkat u mjestu, trči naprijed. Također, pogledajte tog Ebu Bekra, pogledajte te prve sinove i najveće sinove ovog umeta. Kaže Allah poslanik, doći će se na sudnji dan, pa će reći čovjeku, bojno mu džennet kroz vrata džihada, zato što je bio muđahid, bojno mu džennet kroz vrata namaza, bojno mu džennet kroz vrata posta. Džennet ima osmjera vrata. Kaže Ebu Bekr, Allah poslaniće, ima li iko da će biti pozvan sa osmerih vrata? Allahu Ekber. Allahu Ekber, pogledaj ambicija Ebu Bekra. Neće onda uđe samo u džennet. Ja bi se sad potpisao da budem zadnji na bilo koja vrata. A Ebu Bekr je imao veće ambicije od mene milion puta. On kaže, Boži poslaniće, ima liko da će biti pozvan sa svih vrata? Kaže Allahu poslanik, ima, nadar se da si ti jedan od njih. Pogledaj ti ambicija. I dode danas neki zalutali šizofreničar pa počne rijeđati Bubekra. Ne li o takvih stvari. Također, <clears throat> problem umeta i pokazatelja problema umeta jeste što se umet oda u svojim strastima. Slijepo slijedi ono čemu ga pozove njegova duša. Znajte, zapamtite ovo večeras. Kad ne bi ništa zapamtilo, ovo zapamtite. Iako nije najbitniji. Ne možeš postati u životu neko i nešto osim sa trudom. Jeste ste vidjeli kako nekad lijepo tam na televiziji dođe neki hafiz pa uči, a ja kažem mu fin glas, što fino uči, e aferim ti. A misliš ti hafiz je zaspo jednu noć prije toga ona nije tio sutra da bude hafiz, on ustao hafiz. Hez malo, sutra, upitaj hafiza šta je noći proklimo glavom ponavljajući Kur'an. Pa šta je puta mu šejh rekao, nazad, pogriješio si, nazad, naprijed, tanak harf, debel harf, produži, skrati, gore, dole. I on dođe i uči i kaže, a maš, e aferim ti. Aferim i tebi, da nauči i ti. Ej, ne može ništa preko noći. Mislite Nikola Tesla izmislio ono što je izmislio Naku? Došlo mu jednu noć usnio, da lijeta po zraku i spojio žice evo struje. E, jes malo sutra, valalo je to isklima tu ta doba. Lako je danas napraviti. Trud. Mislite li oni atletičari? Da on tu nakon preko noći oborio rekord. Ha, jest u paprikama. Ne moraš jest, ne moraš spavat, jedi masno, jedi slano, jedi gorko, ne smiješ vaku, denaku. Svi sjede, ti treniraš, svi spavaju, ti treniraš, svi se naklopaju, ti opet na dijeti. Ali hoćeš da budeš prvi. Moraš u životu biti spreman da ostaviš nešto da bi dobio nešto. Nako sjedi cijeli život i šaku pod glavu i postati svjetski rekord, moraš postati svjetski rekord koji je duži od tebe držu ruku na glavi i spavu. Ali našao bi se neki crnogorac koji bi tu oborio tebi rekao ti selam U nama je umro osjećaj. U nama je umro osjećaj za potrebom popravljanja. U nama je umro osjećaj da mi griješimo. Hajde, budimo otvoreni. Nema kod mene znači ništa da se nekome umiljavam i kod sebe prvu. Ko od nas je u toku dana sebi rekao, e ja bi mogu u nečemu se popraviti. A što ću se popravljati? Pa ja sam, kaže, najbolji volan musliman. U me je dobro srce. A je li bogat? A nismo znali da nam kaže. Mi smo izgubili osjećaj da se treba popravljati. Mi smo izgubili osjećaj da smo poniženi. Kuća umeta gori. Gori nam Palestina, gori nam Bosna, gori nam Republika Srpska, a bošnjaci gledaju evropsko svjetsko plivanje, futbal, ma nema šta ne gledaju. Ali njihova kuća gori. Allah mi gori nam pod nogama u ovoj Bosni. Allahami, mi. Ovo nije nikako pretjerivanje, ovo nije pesimizam, ovo su činjenice. Nekada je Sanđak bio Sanđak, sad imamo Sanđak krajine, sada smo mi Sanđak. Više nema sužavanja te halke ljudi. Sljedeći napad je nema Bošnjaka. Znate li koliko su muslimani bili u Španiji? Mnogo duže nego mi. Gdje su danas? Ima li im traga? Imaju samo njihovi dvorci. Nema njih. Pobacalo i ribama u okean. E nas će u Drinu pobacat, i u Miljacku, i u Lašvu. Pa će nas dole patat u Jadranskom moru i vršit preko DNK identifikaciju. To je naše stanje. I ne treba niko da smatra da ja ovo nešto prenapuivam. Ovo je malo što nam treba kazati. Također, pogledajte nas i naš odnos prema vremenu. To je najveći pokazatelj bolesti ummeta. To je najveći pokazatelj slavosti ummeta. U ummetu je najjevdeniji artikl šta? Vrijeme. A to je na svim svjetskim berzama najskuplji artikal koji se ne može kupiti. Hajde Japanca zafrkaj da provodi svoje vrijeme bez vezi. On na autobuskoj stanci sjedi i čita. Šta naši momci rade na autobuskim stancama? Znate vi šta radi, ne treba vam ja govoriti, kad živim u istom gradu. Kada bi neko uzeo knjigu da je čita na autobuskoj stanci, svi bi mu rekli, sti normalan. Ali zato ti moraš se kupiti od Japanca. Vrijeme, braću moja draga, je veoma bitan faktor. I onaj umet, onaj narod, ona nacija koja se ne odnosi pametno, kvalitetno prema vremenu, znajte da tu nema prosperiteta, zapamtite ovu. Kada vidite umet, kada vidite narod, da ima vremena za kafu, za sjelo, za utakmice, za izlete, to ne znači ne treba izlet, to ne, treba, ne, ne znači nema šetnje, nema odmora, treba sve, ali u granicama. Ne mora da znači da ti moraš svaki dan od 24 sata 28 provesti budeći televizor. To je već problem. Možeš se odmoriti, možeš prošetati, možeš sa svojom porodcom izići na igman. Ali nemoj da budeš prepoznatljiv po tome. Također, od faktora koji nam ukazuju na prisustvo ove opake bolesti u umetu jeste da muslimani su veliki pesimisti. I u bilo koji projekat da te neko želi uključiti, ako ima neko ko hajde reknemo na većem nivou od te, pa te želim nešto uključiti. Muslimani su jednostavno takvi. Nemoj, to ne može, teško, nećemo uspjeti, kućeš mene što nisi nekog drugog, nisam ja za toga i tako. Ne može se uspjeti osim ako se pokuša. Znači, to je jedan veliki problem što muslimani sve vide nemogući. Pokušaj, jednom, pa dva put, pa tri put, pa ćeš onda nekada, ako Bog da, i uspjeti. Kaže, evo da vam pročitam jednu izjavu jednog velikog učenjaka i Džauzija. U to vrijeme, prije 7-8 stoljeća, on kaže Kada bi se moglo zamisliti da ljudi sa zemlje odu na nebo, na nebesa živjeti negdje. Kaže, ne bi bilo veće sramote od toga da čovjek ostane na zemlji i živi na zemlji. On je to govorio ne znajući da će doći vremena kad će ljudi otići na mjesec, kad će ljudi imati avione, kad će ljudi imati satelite. I sve to danas postoji, ali ko to posjeduje? Posjeduje musliman kad prati kartu da ode gore ozgor malo pogledat zemlju, ali da ode u svojoj nekoj letjelici, ništa od toga. Sve se to kupuje od drugih. A kaže u ne bi bilo veće sramote u tom momentu nego ostanak na zemaljskoj kugli. Ovo su bili samo, hajde da kažemo, neki pokazatelji opasne ove bolesti. Normalno, mi ćemo se truti da završimo brzo, ali evo, neko će se zapitati od onih koji budu pratili predavanje, šta to najviše uzrokuje sve ovo što smo spomenuli? Jer logično je, ako smo konstatirali da nešto nije dobro i da su pokazatelji svi pokazuju da nešto nije dobro, šta to uzrokuje? كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة يدركني Hadis koji iz imam Buharija kaže Ebu Huzeife Ljudi su poslanika pitali o dobru, a ja sam ga pitao o zlu, bojeći se da me to zlo ne zadesi. Musliman mora znati zlo, ali ne da bi ga činio. Da bi se čuvao, da te ne bi to zlo zadesilo i pogodilo. Zato mi moramo znati šta to uzrokuje ovaj belaj na terenu kod nas pa da bi ga se čuvali. Prva stvar i možda jedna od najvećih jeste neznanje. Ali koji neznanje? Neznanje da čovjek ne zna zašto živi. Ili sad je to smiješno svima nama. Zašto ne znam zašto živim? Pa živim! Da doživim penziju, da sjedim, da pecam ribe i da me tako poslije toga zakopaju. Eto, zbog toga ja živim. Živim da bi pregledao svjetsko prvenstvo. Živim vako, živim nakon da bi još gore u Europu da bezvizni režim bude pa da ode gore za ratnu penzicu pa da se ozgor vratim u sanduku i eto tako. Zbog toga ti ja živim. Kako ne znam što živim? Zbog toga mi živimo. Da se naklopam. Ha, kad će prva svadba, kad će prvi sobet? Ima li džego lapa dobri, ima li janjetini? To je prava stvar. Ljudi ne znaju što živi Allaha mi. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ A ja nisam, kaže uzvišeni Allah, stvorio ljude niti džine, osim da mi robuju. Ljudi su stvoreni da robuju Allahu, a sve ovo mimo toga je popratno. Nema veze da se čovjek oženi, da radi u firmi, da ide, da peca ribe, nije to sporno. Ali sve kroz prizmu Islama, kad čuješ hajja na salah, hajdu džamiju, pa Allah Đelšanu kaže dođite na spas, to ti je bolan spas. Ne, ne, ne, znam ja bolje od gospodara šta je spas, ode ja spavat. Hmm. Tako mi razmišljamo. To je dokaz da mi nismo shvatili zašto smo stvoreni. Dolazi skupina nevjernika Allahom poslaniku. Kažu pošalji nam grupu ljudi, Hafi za nas područje našoj vjeri. Pa je Allahu poslanik izabrao 70 hafiza i poslao da ih podučavaju vjeri. Ti nevjernici su u putu napravili zasjedu tim ljudima i sve jednog pobili hafiza. Jedan od njih, kada ga je nevjernik ubijao, ubio ga kopljem s leža, probio ga kopljetom da je koplje izišlo naprijed i on gleda onaj vrh koplje, tako se okrenuo i kaže Fustu rapil kabe, tako mi gospodara čabe, ja sam pobjedio. Kako je pobjedio, ubilo ga. Pobjedio je zato što je do zadnjeg svoga sekunda života bio na Allahovom putu. On je poginuo, ali je poginuo na Allahovom putu ko Allahov rob išao da druge podučava. Šta će kazati onaj možno koji pogine pjan u autu predoziran drogi? Onda je živio ko Nuh, a 950 godina džaba u opet. Ali ovaj živio i poginuo, ali poginuo na On kaže ja sam pobjedio. Kod nas kad umre čovjek svi se žali, žalost velika čovjek preselio. Pa gdje ste žalost kad mi znamo kako je on prošao na Dunjaluku? Nikad u džamiju nije ušao. Ništa za Božju vjeru nije radio. I normalno da je žalost, moramo ga žaliti šta će mu biti poslije. Vidi ovog čovjeka. On zadnju riječ koju je rekao, kaže ja sam uspio, ja sam pobjedio jedan, To je ispravno svatanje Dunjaluka, da živiš za vjeru, da živiš kroz vjeru, na poslu. Kažeš poslovođi, ja sam musliman, neću ukrast, neću te zafrkati, ne pijem, ne pušim, ne kradem, ali klanjam. Kad dođe 12 sati bode ja moram reći Allahu ja klanjam. Možeš me tako goš neš? Selam malih prima, oni lopove koji kad god se ti okriješ nešto ti ukradu. Šta me ne briga. Ali ovo su moji uvjeti. Ja sam musliman. Ja znam što živim. Mene ne može dunjaluk koji kod Allaha ne vrijedi kao krilo mušice. Ne može me odvesti od namaza. Završena stvar. To je dokaz da je čovjek shvatio zašto živi. Također, od faktora koji nam pokazuju, odnosno faktori koji uzrokuju belaj na terenu jeste, braću moja draga, međusobno druženje sa ljudima, pesimistima, ljudima sa niskim ambicijama. Ne možemo, mi u životu, muslimani, naročito bošnjaci, uzimajući u obzir geografski sklop gdje živimo, mi moramo raditi za deset ljudi. Mi moramo razmišljati za desetoricu da bi uspjeli, da bi opstali, mi smo na prostoru brisanu. Lako nas može odnijeti, nemamo matici. Pogledajte kako se Srbi vežu za svoju maticu. Kako se Hrvati vežu za svoju maticu. Mi nemamo matice, mi smo jetini, mi smo siročadi. Ako mi ne budemo radili da ojačamo svoj sav unutarnji, da se ojačamo ekonomski, da se ojačamo vjerski, neće to doći naše komši i reći vam ljudi, hajte u džamiju. Mi moramo da se družimo sa ljudima koji trče neprestano ispred nas, da ga ne možeš stignit. Koliko god se trudio, ne možeš ga stići. Onaj tvoj jaran koji ti prestižeš, nemoj toga uzimati za jaran, sa njim popi kafu, recimo, selam aleikum, nemam kad za tebe. Ja hoću čovjeka koji meni diktira tempo. Ste vidjeli tamo onim trkama, maratonima, uvijek puste onog jednog koji će i natjerat, ne bi li rekao da uborili. On upo trke iziđe više do sadlom. Takve mi hoćemo ljude, ali da istraju do kabura. Kad dođeš i počneš se faliti, da si završio srednju školu sa četvorkom, treba da dođe čovjek da te, da te natrlja uše, sramota. Petica, i to sve petice moraš biti number one u školi. S takvima se treba družiti. Ti dođe čovjek kaže ja završio fakultet u četiri godine, da mu kažeš sramota, treba dva fakulteta da završiš u četiri godine. I to sa desetkama. Nemoguće, Allah je moguće. Ali je nemoguće da pratiš fakultet i svjetsko i evropsko i četiri serije svakim danom, ako te promaši jedna moraš i sutra gledati remitovanje. E, ne može. E, to ne može. Tako ne može. Sto posto. A zato ćeš biti čitav život nečiji nadničar. Ovo su vremena kada uspijevaju samo number one. Ovo nisu titine radnje, one kako se zovu, gdje su gradili pruge. Hajde Mujo, gdje je više vojske, kud svi tu i mali Mujo. Sada ljudi prolaze samo najbolji. Sada prolaze samo najkvalitetniji. Takva su vremena. Privatnik, on ti dušu vadi bolan. On hoće da ima kvalitet. I ako budeš, druže, ti mi ti se kunemo da zato u džehennem idemo. Nema od toga ništa ako si ti uvijek u masi. Ne možeš biti u masi, moraš biti ili lil mutaqine imama. Kaže Allah te barke tajna kad odgaja ljude u Kur'anu. Nemojte se zadovoljiti da kažete gospodaru budi, da budem ja bo, bogobojazan. Ne, nas Allah uči u Kur'anu da dovimo gospodaru čini me da budem vođa bogobojaznima. Učite na ambicije, nemoj biti bolan mulje. Nemoj biti talog, budi number one, budi vođa. Ako si arhitekta, nek zna za tebe čitav dunjalu da ti možeš projektovati Eiffelovu kulu šest puta veću od oni. Da si Ako si doktor, da si doktor da čita svijet, o tebi priča. Ako si profesor, da te čitava škola spominje čitav kantor i čitava država. Tako možeš uspjet. Drugačiji ništa. Također, problem ummeta danas jeste, braćo moja draga, što je ummet zaboravio na svoju crnu stranicu. Šta je crna stranica? Crna stranica je ona naša stranica gdje se pišu nasi, naši grijesi. Čovjek koji neprestano razmišlja o svojim grijesima, on neprestano radi, trudi se da se popravi, da popravi svoje stanje, da zasluži Allahu magfire radeći dobro. A pogledaj nas. Ne možemo mi duše ni pamtiti, jer takvi još procesori nisu ovaj, izmišljeni. Šta mi dnevno grijeha uradimo? Mi kako god memori da bi sve to pocrkalo. Lako je bilo prvim generacijama sjećati se grijeha od 40 godina. Zašto? Pa zato što on od 40 godina uradio samo jedan veliki grijeh do dan danas. I on se uvijek sjeća sam tog grija. Mi kad bi sve pamtili, mi bi čovječe na uši bi nam svirali grijesi. Ne možemo sve zapamtiti. Čovjek mora da pamti svoje grijehe. Kako bi se neprestano popravljao, kako bi neprestano razmišljao da li će meni to Allah oprostiti. Tu je, pogledaj šta ja tu imam čovječe. I to je jedan od uzroka zašto su muslimani oslabili na svjetskoj sceni. Mu'min musliman, njegov moto, život jeste kad uradi grijeh, da se trudi, da se popravlja i da to dobrim djelima pobriši. Innel hasenati yudhibne seji'at, kaže uzvišeni Allah, zaista dobra djela brišu loša djela. Kaže Allah poslanik alaihi salatu wassalam, ittaqillaha hajthuma kuntu wa etbi'i seji'ata hasenete temhuha. Kaže Allah poslanik, boj se Allaha ma gdje bio i loše djelo poprati dobrim koji će ga pobrisati. Šta mi radimo? Uradiš grije, pa još jedan na njih, ha, potvrđen, pa na kvadrat, ha, pa i da još jedan neke sto puta popečačen, ha, evo sad će zapisan, idemo do sudnjeg dana. Znači, ne može tako. Grijesi poslije grijeha treba raditi dobra djela u nadi da Allah subhanahu wa ta'ala oprosti ono što se uradilo. Također, jedan veliki problem jeste što smo mi izuzetno skromni. A kako smo mi skromni? Gdje to piše? Skromni u pogledu ahireta. Mi u pogledu dunjaluka trčimo i rukama i nogama grabimo. Imaš golfa keca, oči ti ispadaju da imaš dvojku. Kad imaš dvojku, daj trojku, oči ti ispadaju. I tako. Četvorka, kad imaš četvorku, e, onda prelazimo na, šta? bmw Pa jedan BMW, pa drugi, pa treći, onda, hajmo na Mercedese, prvi, drugi, treći, a Došao melek smrti kaj nemaš ti više i sad ti bi mijenio i tamo porše, nema, završio si selam aleikum, runda istekla. Hajmo. Mi u pogledu kad trčimo, kamo Ahiret, hajmo pogledaj šta radimo za Ahiret. I to je ukupalo ummet. Ne kažem samo treba u džami, Allahu akbar se mi Allahu limen hamidi i zikrit. Rad za ummet je rad da budeš dobar doktor. Rad za umet je dobar inženjer. Rad za umet je dobra majka koja će odgojiti djecu. Rad za umet je dobar vajz. Rad za umet je dobar efendija. Rad za umet je dobar predsjednik. Rad za umet je dobar mladić. Rad za umet je dobar student. Rad za umet je dobar automehaničar. Sve to rad za umet. Ja kad govorim o ibadetu, ja kad govorim o radu za islam, ne mislim nikako samo džamiju. Islam je mnogo širi pojam. Svako djelo koje radiš, ako radiš radi Allaha, to je ibadet, ako Bog da I sve se može u prizmu Islama uključiti. Ali mi smo tu skromni. Ne trudimo se da pomognemo ovaj napačeni umet. Također, evo da vas obradujem, privodimo kraju. Problem ummeta također jest gubljenje samopouzdanja. Pogledajte u ljude na terenu. Moramo biti opet otvoreni. Zamislite sada nekome, nisam ja Allah mi nikakva faca i nešto, da sam ja sad neko i nešto, ali da nekom sada nekom mi kažemo, hajde ti bi treba otići tamo negdje na ulicu i ti trebaš sad ljudima nešto laziti. Aj majko, kud meni? Što meni? Pa da, da te treba reći, treba otići u, kafić, neku djevojku za ruku izvesti, odvesti na, na bjelašnicu, ti bi hodao sa njom cijelu noć, trnu brdu. Ali, kad treba nešto izići pred binu, pričat, obraćat se, vodit umet, nemoj mene, znaš da ja nisam za toga lijevo, desno, fali nam samo pouzdanja. Je li mislite da ona pjevačica ili onaj pjevač koji sada dođu na binu i gledaju deset hiljada ljudi, da su tako nastupali prvi put? Nije. Vrijeme, trud, Ulagali su truda, hoće da postigne nešto u životu. Tako i insan. Mora da ima samopuzdanje, Da kaže sam sebi, sve što može jedan insan mogu i ja. Jedan čovjek napravi avion, mogu i ja. Jedan zna vost avion, naučit ću i ja. On nauči za ja ću naučiti za ali ću naučiti. Neko zna vost auto, naučit ću i ja. Neko zna rad s kompjuterima, naučit ću i ja. Sve mogu, imam samopouzdanje. Ne moram biti inteligentan, ali imam volju, imam želju, imam Spreman sam da uložim trud na tom putu. I vidjet ćete da se može postići sve. Nama fali samo pouzdanja. Ne odgajamo našu djecu od početka prema tomi. Čovjek treba da odgaja svoju djecu. Prenosi se tamo priča Abdullah ibn zubir. koji je na kraju bio vojskovođa, bio alim, bio muđahid, svašta nešto. On kad je bio mal, bio je na ulici, igrao se sa djecom i naišao Omer radijallahu ta'ala anhu, pa se djeca sva razbježala, pobjegla od Omera, on stao na sred ulici. Kaže, on mala, mala devica djete. Kaže, Omer, šta je to? Svi pobjegli ti ostup. Kaže, Omer, ja ništa ništa skrivio, nijem razloga da bježim. Širok je put, oš onda proći, oš onda, ja se ne sklanjam. Kažu, ovo će bit' muđahid, ovo je čovjek vođa, vođa ummeta. Od mali nogu se odmah zna, odmah trenira djete, postavi ga na stolcu i kaži, drži hudbu. Kome? Meni ćeš držati, da te ja slušam. Odvedi ga tam na najveću priredbu. Hajde ovdje kulhu Allah da se prouče pred svima. Ne moraš pjevat druže Tito Mice Kunimo, da zato u džehennem idimo. Nek pjeva ko hoće. Ko hoće u džehennem nek idi. Dovedi svoje dijete i nek izrecitira kakvu finu pjesmicu koja nema šarijetskih zaprika. Nek se uči stat pred hiljadu ljudi i nek priča. Tako se uče djeca. Od razbijaj kod njega te negativne stvari koje dijete može imati. Normalno opet na lijep način, a to je opet sad jedna druga tematika. I na kraju, evo, obećao sam da ćemo ponuditi nekoliko stvari, iako do sada ovo sve što smo kazali je lijek, ako smo se ispravno preispitali. Ali evo, nekoliko savjeta kao lijek. Prva stvar, da čovjek zna zašto živi. Da čovjek shvati što sam ja na Dunjaluku. Jesam li ja ovdje došao da pijem Pepsi i da jedem čipi čips i da ispražnjavam prodavnice keksa ili sam došao zbog jedne zadaće koja se zove obožavanje Allaha. Druga stvar. Čovjek treba da gleda u biografije ljudi koji su bili prije njega. Ljudi velikana, ljudi učenjaka, ljudi pobožnjaka. Da vidi kako su oni to postigli, kojim putem su oni išli, koliko truda su uložili, koliko neprespavani noći. Men talebel ula sehera lejali, onaj ko hoće da dostigne ulija, nešto veliko, visoko, sehera lejali, mora da ne spava, taj nema kad spavat. Di mi ne spavamo, ali gdje, kako, što? Hoćeš nešto veliko, moraš se napatiti, moraš ne spavati, moraš se truditi. Zato kažemo, Čovjek treba da gleda u ljude koji su bili prije njega. Šta su uložili, koliko su uložili, kojim putem su išli, iako Bog da, u tom je uspjeh. Također, da tražimo sebi, našoj djeci, dobro društvo. Da tražimo ljude sa visokim ambicijama. Ljude za kojima ćemo trčati cijeli život, a ne možemo ih stići. To su pravi prijatelji. Onaj čovjek koji prestigneš, ništa volan, to ostavlja i traži boljeg, većeg, jačeg, bržeg, spremnijeg. Također, čovjek treba, ako želi umme da uspije, treba međusobno da se natječe u čemu? U hajru, u dobru. Mi se natječimo. Sarajevo, željezničar, sloboda, čeli, pa se pobiju nam igrači, pjevači, pobiju nam se i navijači, svašta nešto. Nije u tome. Treba da se natječimo u dobru. Dobro je opet širok pojam. Da se natječemo prvenstveno i u vjeri. Ko više klanja, ko više posti, ko više uči, ko ljepše uči. I to je jedan vid. Ali da se natječemo i u školovanju, i u obrazovanju, i u odgoju djeci. U svemu da se natječemo ono što je hajr. Treba nam da se natječimo i da ne budemo jedni drugima zavidni. I na kraju svega toga, da braću moja draga, pogledamo oko sebe. Na bilo koji način da možeš pomoći tu pomozi. Na bilo koji način. Nemoj da dozvoliš šetanu. To je dozvola šetanu. Ako ti dođe i kaže ti ne možeš. Ko si ti? Šta možeš? Uradi u granicama mogućnosti. Evo, ima li neko da večeras nije mogao svoga nekog jarana kolegu dovesti na ovo druženje? Ako to ne možeš, trebaš to, pa, pa udar tu glavu. Či znači, svi to možemo, ali nećemo. Da smo mi svjesni hadisa Allahu poslanika mi bi to radili. Kaže Allahu poslanik alaihi salatu wasalam, da Allah tvojim sebebom uputi jednog čovjeka. Bolje ti je nego umuru nam. Bolje ti nego crvene deve, blago crvenih deva. Znate šta je crvena deva u to vrijeme bila? Mercedes okonja zadnja tipa za ovo vrijeme. Zamisli sad da ti neko kaže, ako Allah uputi nekoga tvojim sebebom imaš Mercedes i to najnovijeg, ti bi ljudima oči povadio. Hajte ljudi, u džami sad ne dobije Mercedesa. Hajte na predavanje. Popoloćemo Mercedesa, pola te, pola meni, pa Ali mi ne vjerujemo u te hadise, zato se ne trudimo. Haj Bošnju, haj samo u džamiju, haj Allah te nagradio, haj molim haj vaku, haj naku, haj lizalo, haj šareno lagalo, haj vaku, haj, haj samo u džamiju, Bog ti dao, haj da te nekako privarim, da ja dobijem tog Mercedesa. Ali u nas je sve kroz prizmu dolar, euro. Nema Mercedesa odmah, pošto se kod nas sve isplaćuje kad? Na sudnjem danu. O, pusti sudnji dan, koji se od da vratio, bolan. Da, ima lišta sad, dunjalučki, pipljivo. Znači, može svako Allahan, Allahom se kunim. Nema osobi. To ne možete naći nigdje osim u islamu. Nema osobe koja ne, može ne može pridonijeti nešto za islam. Allah mi, da si na krevetu, da si paralizovan, sve četiri ruke i noge, sve živo, možeš raditi. Ko bude se trudio, ko imate želju, Allah će mu olakšati, Allah će mu ukazati na puteve. Znam primjere Allaha gdje su ljudi zbog jednog CD-a koji ne vrijedi 20 feningi, dva, tri čovjeka zbog jednog CD-a je privatilo islamu. Jel ti teško da kupiš svakog mjeseca deset cd ovaj i stariš na njega dva predavanja i nekom nekomi? Ne znaš, ne znaš gdje insana čeka njegova uputa. Jel ti teško kad uđeš u Brodans da kažeš Dobar dan, kako ste, sela mali u do ono situaciji gdje ulaziš i gdje dolaziš, da se lijepo nasmiješ, da se lijepo počešljaš, da budeš kulturan, da budeš otmin, da ne budeš nazam, da ne budeš nekulturan. Jel ti to teško? Nama je sve teško, nama da ikako možemo postaviti se da nas nije stid odali po gradu, da ne tripamo. Nama je sve teško. Nema teško. Sve tako kad hoćeš, kad imaš volju, kad imaš želju. I svako može u granci, ne može letjeti pred rudu. Oni koji znaju te termine seoske šta znači, konji kad voze kola ima nešto što se zove posredni ruda. I kad ode konj pred rudu, ona ga zvizne po nosu, on ide nazad. Nemoj trčati gdje ne možeš. Ne možeš ti biti. Ako nisi alim, nemoj davati ljudima fetve. Ako nisi onaj ko presađiva organe i doktor, nemoj ljudima presađivati organe, otkinčeš mu najzdraviji organ. Ne može. U granicama svoje mogućnosti. Ondje gdje možeš daj, koliko možeš daj. Ali onaj ko tjedni, on će se truditi. Pogledajte ovog Ibnu Abbas i time ćemo završiti. Kako ljudi nisu pocijenjivali za vrijeme Božijeg poslanika mala prezrena djela, a zbog toga su imali velike rezultate. Jedne prilike Božji poslanik otišao u nužnik. Kada je izišao pred nužnikom, našao posudu za abdest, pripremljen abdest voda. Kaže Allah poslanik, ko je ovo uradio? Kaže Ibn Abbas. Kaže Allahumma allimhu ta'wil وَفَقِهُ فِي din Kaže gospodaru, poduči ga propisima vjere i poduči ga tefsiru Kur'ana. Pa Ibn Abbas, kao plod te dove je postao najveći mu fesir ashaba. Ha, zbog kanti vodi. S malim dijelom se u islamu, ovoj savršenoj, najljepšoj, najboljoj, najkvalitetnoj vjeri, može malo uraditi, sa, sa malim dijelom velika stvar. Čovjek napojio psa koji je bio žedan, pa mu Allah oprostio gdje je ušao u džennet zbog toga. Hm. Čovjek sklonio kamen iz puta granu koja je smetala ljudima, pa mu Allah od toga, zbog toga oprostio grije. A vidiš Bošnju ide trnja oko nogu, kamenja ovo ne bi se on sagio kod da mu je kolac u Sad mi se, hoćeš džene, treba malo i sustat, treba se malo i ponizit, ali nemoj ponižavat, nemoj pocenjivati bilo kakav vid dobrih dijela. Pomozi dadni mački, dadni, ako treba čuki, komšiji, muslimanu, nedjedniku, studentu, studentici, gdje god možeš. Lijepa riječ je sadaka. I tako. U svakom slučaju, molim Allah subhanahu wa ta'ala da ono što smo čuli bude korisno za nas. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas nagradi na našoj pozornosti. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam omogući da se što prije družimo sa našim doktorom. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam bude milostiv na sudnji danu i na kraju. Subhanika Allahumma wa bihamdika, šalim la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.